akhira kwa hivyo Allah awape khair wale wote ambao wameshirikiana katika kuandaa vikao kama hivi kabla ya kuingia katika maudhu e, tunatanguliza kwa ufupi juu ya mambo muhimu ambayo tunafaa kuyajua na kuhusiana kwayo jambo la kwanza ni kama tulivyotanguliza kutambua hii neema neema ya Uislamu na kuitia katika amal kuitia katika amal kama alivyosema Allah azza wa jal msalamu barakatuh kuambia Daud na familia ya Daud alayhi salam aliwaambia i'malu ala Daud shukra ifanyeni kazi ikeni neema ya Allah azza wa jalla aliyowapa katika amal na endapo mtu atatia neema katika amal hapo atahesabika kwamba ameshukuru neema ya Allah azza wa jalla kwa hivyo tutie uislamu wetu katika amal tuishi kama waislamu na Allah azza wa jalla ataturidhia kisha jambo lingine ni tutanabahi sana na masala ya aqida aqida ni masala muhimu sana kwa sababu kama takavyoeleza ni mambo ambayo moyo wa mwana wa Adam eh, imefungama imefungamanishwa kwayo mambo ambayo moyo inaamini na kuitakidi na kitu ambacho kitamfaa mwanadamu siku ya kiyama si mali wala watoto eh, ni yule ambaye atakayekuja mbele Allah azza wa jalla kwa moyo ambao ni msafi kama anavyosema Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim moyo ambao ni msafi kutokana na shirk kutokana na shubuhat kutokana na kila aina uzushi yani moyo msafi kabisa uliosalimika na kila kenye chenye kuchafua moyo haya ni mambo muhimu ambayo tunafaa kukumbuka kila wakati eh, tutia eh, Uislamu katika amal, tutekeleze Uislamu katika maisha yetu ya kila siku, si misikitini peke yake, hata manyumbani, barabarani, eh, kazini, sokoni, na pia vile vile tuipatie eh, aqida umuhimu wake aqida itikadi ambayo unaamini nayo kitu ambacho na, unajikurubisha kwayo kwa Allah azza wa jalla tayeb anwani ya muhadhara ama hii darsa ni umuhimu wa aqida umuhimu wa itikadi ya Kiislamu katika kutengeza ama kusuluhisha Muislamu na jamii ya Kiislamu umuhimu wa itikadi ya Kiislamu namna inavyosuluhisha mtu akawa ni mtu aliyesuluhia akawa ni mtu ambaye ametengenea kisawasawa na namna pia vile vile aqida ama itikadi ya Kiislamu inavyosuluhisha mujtama ikawa mujtama ni yenye kusalimika na mambo mengi sana na tulikuwa katika kutafuta e, ya kuzungumzia katika mada hii tulipata muhadhara muhadhara ya e, mwalimu wetu Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Ala Sheikh alitoa muhadhara ambayo inafanana na, na hii alitoa muhadhara na tukajaribu kuitafuta katika katika mitandao tukapata alhamdulillah na vitabu tukachapisha vitabu viko kwa wale ambao wataka kufuatilia darsa ila tu ni e, kitabu ambacho ina safa ishirini safa ishirini karatasi kumi hivi kwa hivyo hatutaweza kuisoma yote kwa kipindi kifupi ambacho tunacho isipokuwa tu mtu atafaidika nayo nyumbani insha Allah ataisoma mwenyewe lakini tutaifanyia talkhis tutataja nukta muhimu ambazo Sheikh ametaja katika e, muhadhara aliyotoa inahusiana na maudhui yetu jambo la kwanza ama kabla ya hapo tumejaribu insha Allah kwa tawfiki Allah tugawanye darsa e, kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutaeleza mukhtasar ya aqida ya Kiislamu, aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. E, ni mengi lakini tutataja mukhtasar ya itikadi ya Waislamu wakisawasawa, kisha uh, sehemu ya pili ya darsa tutaeleza e, athar ya imani hii athar ya itikadi hii na umuhimu wa itikadi hii katika kusuluhisha e, muislamu na kusuluhisha jamii za Kiislamu. tayeb Kwa hiyo jambo la kwanza nini maana ya aqida? Nini maana ya aqida? Aqida kwanza neno, neno, neno la Kiarabu inatokana na neno aqd, aqada يعني kumaanisha alluzum waltaakud walistithaq yani kujilazimisha na jambo na kuisisitiza jambo ile unaona kama anavyosema Allah azza wa jal la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman aiywa Allah azza wa jalla anasema hawaadhibu kwa zile viapo ambazo mtu hakusudii viapo za laghu viapo tu za mtu anasema wallahi wallahi wallahi viapo ambavyo haina nia ndani yake haina kusudio ndani yake lakini Allah azza wa jal huadhibu ama huweka mipaka kwa ile e, kiapo ambacho moyo umefungamana nacho eh? ama kila kiapo nia iko ndani yake kwa hivyo aqd huna maana yake nini kujilazimisha yani mtu amejilazimisha na kiapo kile na katika istilah wanazuoni wana maneno wanazungumza lakini yote inarudi katika maana ya kwamba itikadi ni mambo ambayo mambo ambayo moyo wa mwanadamu inafungamana nayo min usuli iman katika misingi za iman yote ambayo ni katika misingi ya iman ambayo moyo wa mwanadamu unafungamana nayo inaitwa itikadi na mengine pia ambazo si katika usulul iman wanazuoni wameingiza katika itikadi ingawaje ni katika masala za kifikhi lakini eh, wanazuoni wa ahlu sunna wal jamaa wameingiza katika itikadi kwa sababu ya umuhimu wake kama mfano masala ya almasfar alkhuffain wanazuoni walioandika vitabu vya aqida wameweka kwamba katika aqida ya ahlusunna waljamaa itikadi yao ni kwamba wanaamini kwamba muislamu anapaka maji juu ya hofu yake yani hatoi e, hofu yake e, akitaka anafanyaje anapaka tayib kwa nini kwa sababu kuna kundi la e, watu ambao wame, wanadai uislamu na wamepinga jambo hili na mambo mengine kwa hivyo asl ya ya ya itikadi ni usulul iman hizi usul iman za misingi za imani hizi sita alafu mengine yanafuatilia hilo ni jambo la kwanza kwa hivyo itikadi ni kitu ambacho moyo umefungamana nacho ukaamini kwamba Allah yupo Allah ndiye anastahili kuabudiwa Allah kuna majina na sifa nzuri nzuri zilizokamilika eh, ukaamini na malaika ukaamini na mitume mpaka mwisho hiyo ni itikadi hiyo ni nini ni itikadi tayib ukaamini mfano Qur'an ni maneno ya Allah azza wa jalla hiyo ni itikadi tayib sasa swali itikadi ya ahlu sunna wal jamaa tunaitoa wapi yani mpaka mtu afikie kuamini moyo wake ufungamana na mambo haya mambo haya yanatoka wapi mambo haya ambayo mtu anasema nimeitakidi nazo zinatoka wapi masdar ya itikadi ya ahlu sunna wal jamaa ni alwahyani eh? ni wahi mbili wahi mbili ambayo ni Qur'an na sunna za bwana mtume sala salam zilizokuwa sahihi yani masdar ya aqida pale ambapo tunatoa aqida yetu kama waislamu ni maneno ya Allah azza wa jal na sunna ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam eh tusikie vizuri maana kutakuwa na maswali inshallah imeeleweka hilo tayib kinyume na wengine ambao wanadai pia vile vile eh, wanafuata imani ya Kiislamu lakini itikadi yao wanatoa kwa kisichokuwa maneno ya Allah Azza wa Jal na sunna ya Mtume sallam wanatanguliza nini akili zao wanatanguliza nini hawa ya nafsi wanatanguliza nini wanatanguliza mambo ambayo walimu wanawaambia kinyume na mafundisho ya Allah na Mtume wa sallam eh wakafata sunna ya Mayahudi na Wakristo na wengine wakafata mila zao zikawa ni itikadi zao mambo mengi sana lakini muislamu wa hatumii akili yake hatumii hawa ya nafsi yake hatumii mila yake ya mababu hatumii e, mfumo wa mwalimu wake bal anaangalia mfumo, mfumo ule je unafanana na mfumo wa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam anafuata akafuata lakini mengine haya yote si ya kuzingatiwa eh, e, kabisa tayeb kwa hivyo tukishajua kwamba itikadi ya Kiislamu chimbo chimbuko lake ni Qur'an na Sunna basi msingi ni nini msingi ni nini kwa sababu mtu anaweza kuwa na Qur'an kuwa na aya na akawa na hadith lakini akawa bado ana tashwish hii aya maana yake si hivi hii hadith maana yake si hivi kwa hivyo wanazuoni wa ahlu sunna wal jamaa wakasema pamoja na Qur'an na sunna lazima kuwe na jambo linaloitwa alistislam alistislam kusalimu amri maadamu ni Allah azza wa jalla amesema unaamini moja kwa moja maadamu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unaamini moja kwa moja ndo maana la ilaha illallah muhammadur rasulullah hakuna kurudisha ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadai llahi wa rasuli msitangulize mbele ya Allah na mtume wake chochote msitangulize la Allah azza wa jal na mtume wake ndizo za kufuatwa peke yake tunaelewana kwa hivyo mtu anafanya istislam kusalimu amri Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari katika sahih ametaja kauli ya al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri anasema min Allahi ar-risala wa min ar-rasuli al-balagh wa alaina at-taslim Imam Zuhri ni wakubwa katika wanazuoni wa tabi'in anasema Allah azza wa jalla kutoka kwake ni risala kutuma mitume kutuma ujumbe wake kwa wana, wana wa Adam kufundisha kutuma ujumbe wake na mafundisho yake kwa wana wa Adam ili wayatie katika maisha na mitume baada ya kutumwa na Allah kazi yao ni kufikisha kwa wana wa Adam kisha yakishafika ni juu yetu kama waislamu at-taslim kusalimu amri tunasema nini amanna billahi wa rasuli tumeamini na Allah na mtume wake إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ni kauli ya waumini wakisawasawa wakiitwa kwa Allah azza wa jalla na mtume wake ili wahukumu katika mambo yao wanasema sami'na wa ata'na tume, tumesikia na tumesikia tume tumesikia na tunatii hii ndo sifa ya, ya waumini lakini kando na hilo mtu anasema mfano eh, katika eh, watu walio waliopinda kidogo wanasema hadithi hii kidogo haiwafikiani na akili yangu ndio ni hadithi ya mtume sallam lakini eh, zama za leo hatuwezi kufuata hadithi hii zama za leo eh, mambo yanaenda kinyume na zama zilivyokuwa zama za masahaba kwa hivyo hadithi hii haiwezi kutumika leo ama aya hii inamaanisha kitu fulani kando na makusudio ya Allah hii si njia ya kisawasawa bali ni njia upotovu tayib baada ya kueleweka hayo usulu al-i'tiqad misingi za itikadi ambazo sote tunajua bali tunazikumbusha tu ni arkanu sita hizi nguzo sita za nini za iman nguzo sita za iman tayib kwanza uislamu kuna ngazi ngapi uislamu kuna ngazi ngapi tatu tayib eh, muhammad ya kwanza alislam eh, ya pili al al-iman shukran ya tatu al-ihsan eh walikulli martabatin arkan kila martaba kila ngazi iko na nini kila ngazi iko na nini iko na nguzo zake nguzo za Uislamu ni ngapi ha? tano nguzo za Uislamu ni tano kama ilivyo katika hadith ya Jibril kama ilivyo katika hadith ya Ibn Umar sawa sawa kuna watu zama za leo wanaongeza nguzo ya sita wanasema Uislamu zina nguzo ngapi sita wamepotea wa Uislamu ni nguzo ngapi tano tayib iman ambayo tunazungumzia nguzo zake ni ngapi sita Aha, imani ya kwanza antu'mina billah Aha. wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sawa sawa dalili ya imani hii ama misingi hizi sita nguzo hizi sita Aha. anaweza kututajia دليل عبد القادر إيه. لا انا جوا ايوه امن الرسول جزاك الله خير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله أه؟ haijatajwa liomil akhir katika aya hiyo Aha, imetaja ngapi? Nne. Aha, kuna aya imetaja tano. Aya katika suratul Nisa na nyingine katika suratul Baqara. Aha. Billahi wa malaikatihi aha wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Tayeb, hii katika suratul Baqara. Allah azza wa jalla anataja nguzo tano za e, za iman nguzo ya sita ni kauli yake Allah azza wa jalla eh? inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kana amru Allahi qadaran maqdura kuamini na Allah azza wa jalla kuamini malaika kuamini na mitume wa Allah kuamini vitabu kuamini siku ya kiyama na kuamini na tutaje misingi hizi kwa ufupi maana yake ni nini kuamini na Allah azza wa jal kuamini na Allah azza wa jal kuna mambo manne au matatu Ibn Uthaymeen anasema mambo manne na wanazuoni wengine wanasema mambo matatu Ibn Uthaymeen anasema kuamini na Allah azza wa jal mambo manne jambo la kwanza al-imanu biwujudihi kuamini na kuwepo kwa Allah Allah yupo yupo na dalili zinaonekana mbele yetu wa min ayatihi eh wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar tayib mbingu na ardhi na mengine yote al-imanu biwujudihi kisha ya pili ambayo wengi wanaanza nayo pia vile vile al-imanu birububiyatihi kuamini na utendakazi wa Allah azza wa jalla kwamba Allah azza wa jalla ndiye muumba hakuna muumba isipokuwa nani Allah tayib kwamba Allah azza wa jalla ndiye arraziq hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa nani Allah peke yake almudabbiru li jami'il umur kila kitu kinaenda kwa, kwa, kwa amri Allah azza wa jalla biyadihi al-amr kila kitu kinaenda kwa amri Allah mbingu na ardhi jua na mwezi usiku na mchana viumbe vyote kuwa hai kufariki yote ni mipango ya Allah Allah ndo mwezo wa kila jambo Allah ndo mwenye kufanya mambo haya yote kwa hivyo tauhidur rububia kuamini na utendakazi wa Allah sawa sawa na itikadi hii waliamini ha? kina nani waliamini itikadi hii wanadamu wote wameamini itikadi hii isipokuwa wachache kama Namrud kama Firaun na wengine wachache walikataa itikadi hii kwamba Allah ndiye mwenye kufanya mambo yote Namrud alisema pia anahuisha na pia vile vile anafisha Har, uh, nani Firaun alisemaje ana rabbukumul a'la mimi ndiyo mola wenu hakuna mola mwingine tayeb lakini wanadamu wote hata washirikina wa maka walikuwa wanaamini itikadi hii lakini itikadi hii haikuwaingiza nini katika Uislamu Allah anasemaje qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وكيانبيوا ناني أمباي أنا رزوكو ناني أمباي أنا رزوكو ونسمني الله ناني أمباي mikononi mwake kuna kila kitu wanasema allah na nani ambaye anamiliki maskizi na, na macho na mingine yote wanasema ni allah lakini ehe fuateni la Allah muabuduni Allah mmoja la hatutaki hilo hata wakiwa katika shida wanarudi wanarudi kwa Allah Allah anasemaje fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum albar idha hum yushrikun wakiwa katika masaibu katika meli eh, mara bahari imechafuka wanarudi kwa Allah lakini wakishavuka salama wanafanyaje wanarudi katika shirk hii ni tauhidur rububiyya tayeb ya pili ama ya tatu ni kuamini na uluhiya kwamba Allah azza wa jalla peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa Allah peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa kwa nini Allah tumwabudu Allah katika Qur'an eh, ili kuthibitisha hoja ya kwamba mbona wanadamu wamwabudu kwamba lazima wanadamu wamwabudu analeta hoja na nini na rububia anatumia tenda kazi zake mfano anasema ya ayuhan nasu ubudu rabbakum enyi wana wa adam mwabuduni mola wenu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum kwa nini tukuabudu ya allah kwa sababu yeye ndiye amefanyaje amewaumba kwa hivyo hamna muumba isipokuwa nani allah si peke yenu bal hata waliokuwa kabla yenu muumba wao ni allah peke yake alladhi ja'ala lakumul arda firashan akawatandazia ardhi hii ni tendakazi ama si tendakazi ya Allah ni tendakazi ya Allah ja'ala lakumul arda firashan was-samaa binaa yani mbingu ikawa nini ikawa paa sakafu yani inawa, inawazuia na mambo mengi wa anzala minas samai maan kisha akateremsha kutoka juu kutoka juu akateremsha nini maji وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا lakum yani maji yale yakakutana na ardhi iliyosuluhia ikaotesha nini ikaotesha matunda na kila aina vyakula rizqan lakum iwe riziki kwa, kwa nani kwenu nyinyi nyinyi wanadamu na viumbe kwa ujumla fala taj'alu lillahi andadan wa antum kwa hivyo mfano aya hii Allah anathibitisha kwamba lazima wana wa Adam wamwabudu kwa sababu yeye ndiye mwenye kutenda. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Je, yule mwenye kuumba na yule ambaye e, haumbi wako sawa? Hawako sawa. Na mengi zaidi. Kwa ufupi tu kwamba Muislamu atakiwa amwabudu Allah peke yake moyo wake ampe Allah tutakapokuja kuangalia katika katika umuhimu wa itikadi na athari ya itikadi hii kwamba moyo wa mwana wa Adam ifungamane na Allah peke yake kama ni kutegemea amtegemee Allah azza wa jalla kama tutakavyokuja kueleza biiznillah kisha la tatu ama la nne ni kuamini na majina ya Allah na sifa zake kwamba Allah azza wa jalla ako na majina mazuri sana walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha kwamba Allah azza wa jalla kuna majina mazuri muombeeni kupitia majina yale na pia vile vile hakuna sifa zilizokamilika kwa hivyo Muislamu anaamini kwamba Allah kuna majina mazuri na sifa zilizokamilika ambazo hazina upungufu ndani yake anatumia majina haya na sifa hizi kumuomba Allah azza wa jalla na matunda yake matunda ya imani hii takuja kueleza ni makubwa sana makubwa sana mtu anaamini na Allah kwamba Allah mfano ni mwenye kusamehe madhambi kwa hivyo anajua kwamba akiangukia madhambi anarudi kwa nani kwa Allah yule ambaye hajui kwamba Allah anasamehe anajua tu kwamba Allah azza wa jalla anaadhibu tu eh Ata, atafanya tauba hawezi kufanya tauba na mengine tutakavyokuja kueleza insha Allah hii kuamini kwamba Allah kuna majina mazuri na sifa zilizokamilika ni itikadi ambayo iko katika Qur'an na sunna ya Mtume صلى sallam na walikuwa nayo wema waliotangulia pasina kugeuza pasina kutafsiri kivingine pasina kukanusha tunaelewana walikuwa wanaamini Allah azza wa jalla anasema kwamba yeye anasikia waislamu wanaamini kwamba Allah anasikia Allah anaona, Waislamu wanaamini anaona. Allah anashuka, Waislamu wanaamini kwamba Allah anashuka kweli. Allah anacheka, tunaamini kwamba Allah anacheka. Eh, Allah azza wa jal akona mikono, tunaamini kwamba Allah akona mikono. Tayib. Lakini wengine wakaona kwamba eh, akili zao ndo bora zaidi kuliko nini kuliko, kuliko maneno ya Allah azza wa jal na mtume wake wakawa wanaona kwamba la tukisema allah ana mikono allah anasikia allah anaona allah anateremka allah anacheka basi tutamfanisha na mwanadamu na tukimfanisha allah na mwanadamu tutakuwa tumekufuru kwa hivyo tunasema nini kwamba allah haoni allah hasikii allah hana mikono allah hateremki allah hacheki allah hafanyi allah ni allah tu basi wakapotea wakapotea allah hazungumzi bal siku za karibu hapa e, labda wiki iliyopita katika hotuba mojawapo hapa mtaani imetajwa mambo makubwa sana imetajwa mambo makubwa sana mambo ambayo inaenda kinyume na itikadi ya sawa muislamu anafaa kuamini allah anazungumza tunaelewana allah anazungumza ama azungumzi allah anazungumza na ushahidi mkubwa ni hii quran quran ni maneno ya nani ya allah wa in ahadun minal mushrikeena stajaraka faajiru hatta yasmaa kalam Allah, maneno ya Allah. Na Musa alayhi salam alizungumza na Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, mola wake akaongea na yeye kwamba Allah anaongea, tunaelewana idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum. Allah alipozungumza na malaika akawaambia nini? Mimi niko pamoja nini na nyinyi fathabitu alladhina amanu wathibitisheni waumini katika vita tayeb kuna wengine wameona kwamba wakisema Allah anazungumza itakuwa ni kana kwamba tunamfanisha na mwanadamu tuseme kwamba Allah hazungumzi kwa hivyo Allah akisema anazungumza maana yake nini katika Qur'an tutatafsiri aje wanasema Allah anazungumza kinafsi Allah anazungumza nini maneno ya Allah iko katika nafsi yake tu lakini haina herufi haina sauti ni maneno makubwa sana eh wanasema kama anasema mshairi yule Akhtal innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ala al-lisanu ala al-fuadi dalila wanasema maneno yote iko katika moyo maneno ya mwanadamu yote katika nini katika moyo lakini ulimi umewekwa tu kwamba ni dalili ya yale yako katika moyoni wakasema kwamba Allah hazungumzi al-kalam an-nafsi imesemwa hapa hapa mtaani katika mmoja wapo ya khutba maneno mazito sana maneno mazito sana sasa Musa alipoenda kuzungumza na Allah na Allah anasema alizungumza naye utatafsiri aje wanasema la Allah azza wa jalla hakuzungumza bal Allah aliumba sauti yake kwa nini kwa miti aliumba sauti kwa nini kwa miti miti ndio ikaongea maajabu haya tuseme kwamba ni kweli Allah aliumba e, sauti kwa miti miti kazungumza je miti inaweza kusema ana rabbu in, inni ana rabbuka ana alayka katika sura Taha je miti inaweza kuambia Musa Musa mimi ndiye Mola wako vua viatu vyako miti inaweza kusema mimi ni Mola haiwezi kusema kama Allah angekuwa amemtuma angesema na Allah amenituma kwamba yeye ndiye Mola wako lakini si hivyo kwa hiyo Muislamu hatumia akili yake maadam Allah anasema anaongea thibitisha anaona thibitisha anasikia thibitisha mpaka mwisho kwa hivyo hii kwa ufupi ni imani na Allah azza wa jal jambo la pili ni kuamini na malaika kuamini na malaika malaika ni kina nani jambo la kwanza ni waja wa Allah ni waja wa Allah bal ibadun mukramun waja wa Allah wameumba kutokana na nini na nur na nur eh kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sala sallam kwamba wana, wa, e, wa, malaika wameumbwa kutokana na nur na wanadamu wameumbwa kutokana na nini? Na udongo, na majini wameumbwa kutokana na nini? Na moto. tayeb E, wasiokuwa Waislamu wanasema kwamba malaika ni banatullah eh ni mabinti ya Allah azza wa jalla, kauli mbovu sana eh qalu takhadha qalu takhadha arrahman waladan wanasema kwamba Allah azza wa jalla amefanya mtoto eh, hawa malaika ni watoto wa nani watoto wa Allah azza wa jalla eh, Allah anasema si hivyo bal ibadun mukramun ni waja wa Allah ambao ni wakarimu mno la yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun hawatangulizi mbele ya Allah kauli yoyote hawatangulizi mbele ya Allah chochote wao wanasikia Allah eh, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun eh, ni waja ambao wanamtii Allah siku zote na wamwasi kabisa kama wanadamu kwa hiyo muislamu anaamini na malaika na hawaonekani malaika hawaonekani kwa macho ya kawaida hawaonekani na yule Allah azza wa jalla katika mitume anataka amuoneshe malaika wa anaona malaika tayeb na e, e, siku ya kiyama watu wataona malaika pia vile vile tayib malaika kuna kila malaika akona kazi yake tayeb na wale Allah azza wa jalla ametutajia katika Qur'an na kazi zao ni mfano Jibril alayhi salam kazi yake ni nini wahi kuleta wahi kwa mitume tayib mfano Mikail kazi yake nini muwakkalun bimadha kuteremsha mvua kuteremsha mvua ni kazi ya nani mikail taib israfil israfil kazi yake nini eh kupu, pu, kupuliza baragumu eh kupuliza nini baragumu yani ku, kuonesha kwamba kiyama kimefika ya eh, nafkha ya kwanza na nafkha ya pili taib kuna malaika na wengine wameongeza e, wanasema Israel Israel malaika wa mauti la jina hiyo haijathibiti kwa Qur'an wala katika sunna sahihi ni katika habari za Israiliyat hakuna malaika anaitwa Israel eh, malaika ni malakul maut anaitwa malaku malaika wa maut malaika wa maut kuna munkar na nakir munkar na nakir ambao wanakuwa kaburini wanakuwa kaburini mja wa Allah azza wa jalla kishazikwa wanamketisha wanamwambia man rabbuka wanamuuliza maswali munkar na nakir طيب kwa hivyo muislamu anaamini na malaika na sifa zao zilizotajwa katika Qur'an bila kuzidisha bila kufanyaje bila kupunguza طيب kisha kuamini na mitume wa Allah ama vitabu Allah azza wa jal ameteremsha vitabu eh, na akatuma pamoja na vitabu hivyo mitume ili waja wa Allah wakuwe katika njia sawa ili mafundisho ya Allah iweze kuwafikia wana wa Adam kwa sababu Allah azza wa jalla hawezi kuzungumza na kila mtu طيب الله يصطفي ها من الملائكة رسلا ومن الناس Allah azza wa jalla anachagua katika malaika na katika wanadamu mitume si kila mmoja Taib, kila mmoja anaweza kuwa nini anaweza kuwa mitume anaweza kuwa mtume wa Allah kwa hivyo hao ambao wanachaguliwa kazi yao ni kuchukua ujumbe wa Allah kuwafikishia wanadamu, na wanadamu kazi yao ni kufanya nini? Kufuata tu, kufuata ya Allah azza wa jalla. Tunaelewana? Kwa hivyo Allah azza wa jalla ameteremsha vitabu na ni maneno yake Allah azza wa jalla, na vitabu alivyotaja Allah katika Qur'an, mfano wake ni Qur'an Qur'an ni kitabu cha Allah ambaye ameteremshiwa nani Mtume صلى الله عليه وسلم aha Injil Injil ameteremshiwa nani Isa ibn Maryam aha Taurat nani Musa alayhi salam Zabur Daud alayhi salam na suhuf Ibrahim eh suhuf nyaraka za Ibrahim طيب mitume wa Allah wengi tu kama ilivyo katika hadithi ya Abu Dhar kwamba Allah azza wa jal ametuma mitume rasul 300 na mia tatu na kumi na kitu Tayeb 300 wa bid'ata ashar lakini anbiya nabii ni wengi sana karibu laki moja na elfu ishirini na manabii ni wengi lakini mitume ni wachache mitume ni wachache kwa hivyo tunaamini na wote waliotajwa katika Qur'an ambao ni 25 na wale ambao hawajatajwa pia vile vile tunaamini na wao tunaelewana kwa hivyo hawa mitume wa Allah miongoni mwao kuna ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul mitume ambao ni wa tabaka ya juu mitume ambao wanasifika na subra sana nani na nani naam nabii Isa alayhi salam nabii Nuh aha Musa alayhi salam eh, Ibrahim na wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuna aya mbili katika Qur'an zinazobainisha ulul azmi min ar-rusul na anaweza kututajia ha Naam.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 inasemaje aya wa idha khadhna mithaqan nabiyyin eh wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa isa wa isa ibn maryam tayyib wa isa tayyib katika suratul ahzab wametajwa mitume hao watano katika suratul shura kwa hivyo muislamu anaamini na wao na mtu akizingatia Qur'an visa vya hao mitume vimetajwa sana visa vya ya, ya, ya Isa nyingi katika Qur'an ya Musa zaidi ya Ibrahim nyingi ya Nuh alayhi salam ambaye ni mtume wa kwanza nyingi zaidi pia vile vile na mtume sallallahu alaihi wasallam anakamilisha yote amekamilisha yote na dalili kwamba Qurani hii ameteremka ameteremshwa nayo mtume sala wasallam kwa umati huu ambayo inataja mitume wote tayeb kisha kuna kuamini na siku ya kiyama kuamini na al-yawm al-akhir al-yawm al-akhir siku ya kiyama na kuamini na siku ya kiyama inaanzia pale ambapo mwanadamu anafariki anafariki anatiwa kaburini anajua na malaika wanamuuliza maswali kisha kuna kufufuliwa baadaye kusimamishwa mbele ya Allah kupatiwa vitabu kupimiwa amali yake katika mizan kupita juu ya sirat kuingia janna ama kuingia nar haya ni mambo yote yanafanyika katika yaumul akhir siku ya kiyama tunaelewana kwa hiyo muislamu anaamini mambo haya yote jambo la kwanza muislamu anaamini kwamba kuna uhai baada ya nini ya kufariki tayeb na yule ambaye hataamini kwamba kuna e, kufufuliwa baada ya kufa basi si katika waislamu Allah anasemaje zaama alladhina kafaru an lan yubathu qul bala wa rabbikum latubathunna thumma latunabbaunna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir kama badaakum taudun yani kama Allah azza wa jalla alivyoanzisha nyinyi hamkuwa tulikuwa hatuko kabisa Allah katuleta kwa hivyo pia vile vile tukifariki haitakuwa ni vigumu kwa Allah azza wa jalla kutufufua mara ya pili bal ndo rahisi zaidi ndo rahisi zaidi tayeb eh, eh, kuumbwa na kufufuliwa kufufuliwa ni rahisi kama anavyosema Allah azza wa jalla ahwan ni zaidi rahisi zaidi kwa Allah azza wa jalla mwanadamu akifariki basi mwili wake wote unaoza unakwisha isipokuwa ajabu ajabu dhanab eh, kuna sehemu katika mgongo katika eh, uti wa mgongo kuna mfupa ambao hauozi kabisa unabakia katika ardhi unabakia katika nini kichwa yako yote ina, ina, inaisha mikono miguu yote kila kitu inakuisha isipokuwa nini isipokuwa mfupa huo sehemu hiyo katika mgongo mwisho wa mgongo inabakia inaitwa ajbu dhanab tayib hapo Allah azza wa jal ni kama mbegu ya mwanadamu Allah ataumba tena wanadamu atawafufua kupitia nini kupitia hiyo ajbu dhanab Allah azza wa jal atateremsha mvua mvua ambayo itaotesha nini itaotesha wanadamu kama wanavoota nini wana, vio, mazao vinavoota nabati vinavoota ndo wanadamu watamea hivyo hivyo kama ilivyo katika hadithi naelewana kwa hivyo tutafufuliwa na tutasamishwa mbele ya Allah azza wa jalla kuhesabiwa hii ni imani na siku ya kiyama na ina mambo mengi mengi sana ambayo ni muhimu Uislamu kuyajua yani wewe unaamini jumlatan e, kwamba kuna siku eh, ya kufufuliwa na siku ya kiyama ya kuhesabiwa na kama utakuwa unajua mambo mengine yatakayofanyika siku hiyo basi ni lazima kwako kuamini mfano kuna swali ya kaburini eh, na kuna adhabu ya kaburi ambayo kila mwislamu anafaa kuamini ipo kinyume na wale waliopotea ipo adhabu ya kaburi na kuna swali pia vile vile mtihani katika kaburi yani adhabu ya kaburi ni tofauti na e, fitna ya kaburi ambayo ni maswali ni tofauti pia vile vile kila muislamu anafanywa fitna isipokuwa watu ambao hadithi imewavua kama mitume wa Allah kama shuhada e, kama e, eh, murabitu na wengine hawa ulizi katika kaburi waulizi man rabbuka e, kwa sababu mtume sallam anasema e, e, ile kuwaka kwa upanga juu ya vichwa vyao ni fitna kubwa zaidi mm? ile panga kuwaka juu ya vichwa vyao katika uwanja wa vita ni zaidi ni fitna zaidi kuliko hiyo ambayo iko katika, katika kaburi kwa hivyo hawafanyiwi nini hawafanyiwi mtihani katika kaburi lakini wengine wote wanafanyiwa mtihani katika kaburi na kuna wale ambao wanaadhibiwa kama ilivyothibiti katika aya Allah azza, azza wa jalla anasemaje kuhusu Firaun annaru yuraduna alaiha ghuduwan وعشيا ويوم تقوم saa adkhilu ala firaun ashadd aladhab asubuhi na jioni wanaelekezwa wana, wana katika moto hey, eh, wanapata adhabu katika katika kaburi zao طيب na siku ya kiyama wataingizwa katika adhabu kali zaidi kwa hiyo muislamu anaamini na eh, adhabu ya kabri na fitna ya kabri maswali za kaburi anaamini pia vile vile kuna mizani siku ya kiyama mizani ambayo ni hakiki eh, inapimwa amali yake hmm? In, eh, wanapimwa watu pia vile vile eh, wanapimwa amali zao vitabu pia vile vile tayib na kuna pia vile vile haud ya mtume sala sallam kidimbwi cha maji tamu ambacho mtume sala sallam atanywesha kwa mikono yake atanywesha waislamu na wafuasi wake wale ambao watakuwa wamebadilisha dini wamefata kando na, na uislamu basi watakuwa wanaepushwa na kidimbwi hichi cha maji inaitwa haudh taib na kuna sirat kwamba watu watapita juu ya sirat na wanaopita juu ya sirat ni mu'minun na munafiqun waumini na wanafiq watawekewa sirat wapite juu lakini wote watapatiwa nur hata wanafiq watapatiwa nur lakini wakishafika katikati ya njia nur inapotea nur inafanyaje inapotea ni giza tu wanatumbukia katika moto wa jahannam